50 languages. 36 36. การขนส่งมวลชน Els transports públics. ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะ On és la parada de l'autobús? รถเมคันไหนไปกลางเมืองคะ Quin autobús va al centre de la ciutat? ดิฉันต้องไปสายไหนคะ Quina línia he de prendre? ดิฉันต้องต่อรถไหมคะ Hauré de canviar d'autobús? ดิฉันต้องต่อรถที่ไหนคะ On he de canviar? ตั๋วรถราคาเท่าไหร่คะ Quan costa un bitllet? กี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะ Quantes parades hi ha fins al centre? คุณต้องลงรถที่นี่ค่ะ Heu de baixar aquí. คุณต้องลงข้างหลังค่ะ Heu de baixar per darrere. อีกห้านาที รถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะ El pròxim metro arriba d'aquí cinc minuts. อีกสิบนาที รถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะ El pròxim tramvia arriba d'aquí 10 minuts. อีกสิบห้านาที รถเมคันต่อไปจะมาค่ะ El pròxim autobús arriba d'aquí 15 minuts. รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Quan passa el darrer tren? รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Quan passa el darrer tramvia? รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Quan passa el darrer autobús? คุณมีตั๋วรถไหมคะ Que té bitllet? ตั๋วรถหรือไม่มี ดิฉันไม่มีตั๋วรถค่ะ Bitllet? No, no en tinc. งั้นคุณต้องเสียค่าปรับค่ะ Llavors vostè ha de pagar una multa.